obsedo cae mem mortigo. La el carniginta spiritoi, morale ne progressemai, povas malbone influi la personoin cae ec conduci ilin alla mem mortigo. Tiu estas unu e la dangeroi, quion multae personoi ne concederas, kiam ili ricevas subtilain sugestoin por fugi de la vivo. Sufficias nur sen pripensa momento de la encarniginta estulo, porque la spiritoi situantai en la malbona regiono en metu en ilin sugestoin primem de truo, stimulitai de sentoi privengio, au pro la nura desiro mal aliuloin. Ciam oni spertas de primon, au intiman grandan mal plenon, povas ecaperi pensoi ciel exemple. Mi malaperos definitive. Mi finos cion. Mi mortos por ne suferi. Cai tiel plu. Resume, fatalai ideoi, quiui povas conduci effective alla realigo de la memmortigo. Estas personoi, quiui audas vocioin, quiui devigas ilin fini sian corpan vivon, quasau ili audus vocion en siai mensoi. Estas tio, quion oni rimarcas en la obseda proceso per agado de malbona spiritoi. Lao Allan Kardec, en la Evangelio lao Spiritismo, la morto nur liberigas nin de la fisica ceesto de la malamico, char li povas persecuti nin per sia malamo et post ol esti forlasinta la fisican corpon. Ien kial, multae personoi mortigas sin cae la parenzoi et ne conas la motivon. La mem mortiginto Antoine Bell per comunicajo mediuma al Allan Kardec en la libro La cielo cae la infero clarigis que lia ago estis stimulita de persecuta spirito. Lau li, en antaua encarnigio, li mortigis sian contraustaranton. Tiu el carniginta malamico persecutis lin cum sia malamo dum multa iaroi, devigante lin fari la malfelician agon. Obsedo, ciel onis cias, estas ius pezzo de provo, quiu starigias en multae manieroi. Tamen, gine neniam sen culpigas tiun, quiu realigas la memmortigon, quancam influite de persecuta spirito. La homo havas sian liberan volon. Seque estas en li mem la decido cedi au resisti la premae sugestoi de sia el carniginta malamico, cio ocasas cun la consento de la mem mortiginto. Vere, la culpo de Bel estis malpli granda quil li mem assertis en sia rapporto al Allan Kardec, la codiginto de spiritismo. Char la ago estis instigita de aliulo, cae ne farita per lia plena iniziato. Allan Kardec clarigas ancao che ne existas homo cun coro tiel malvirta che li ne estus sentema pri la bona conduto tiu qui suferas spiritan persecuton povas nuligi la effecton per la realigo de la bono favore al proximulo per la pardono donita alla offendantoi kai precipe, per la pregioi favore alla el carniginta e malamicoi kai petegante che dio pardonu la malbonon faritan de ili char dum vi iradas cum via ullo al la reganto, sur voie clopodu liberigi de li, por ne lasi che li trenu vin al la iudisto, cae la iudisto vin transdonu al la officisto de la tribunalo, cae la officisto vin getu en mal libereion. Mi diras al vi, vi neniel el tie eliros, gis vi pagos la lastan lepton. Jesuo.